Josue, Kabanata 22 Pagkatapos, tinipon ni Josue ang mga mandirigma ng lipi ni Ruben, ni Gad, at kalahati ng lipi ni Manases. Sinabi niya, Tinupad ninyo ang lahat ng tagubilin sa inyo ni Moises, na lingkod ni Yahweh, at sinunod ninyo ang bawat utos ko. Hanggang sa panahong ito'y hindi ninyo pinabayaan ang mga kapatid ninyong Israelita. Tinupad ninyong mabuti ang lahat ng ipinag-utos ni Yahweh na inyong Diyos. At ngayon, naibigay na ni Yahweh na inyong Diyos sa inyong mga kapatid ang kapayapaang ipinangako niya. Kaya umuwi na kayo sa inyong mga tahanan sa kabila ng Hordan, sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh huwag lamang ninyong kakalimutang sundin ang mga tagubilin at kautosang ibinigay ni Moises sa inyo. Ibigin ninyo si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang kalooban at tuparin ang kanyang mga utos. Maging tapat kayo sa kanya at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't kaluluwa. Binasbasan sila ni Josue at Umuwi na sila. Ang kalahati ng lipi ni Manases ay binigyan ni Moises ng lupain sa Basham. Ang kalahati ay binigyan ni Josue ng lupa sa kanluran ng Hordan, katabi ng iba pang lipi ng Israel. Nang sila'y pauwi na, binasbasan sila ni Josue at sinabi sa kanila, Mayayaman kayong babalik sa inyo, maraming baka, ginto, pilak, tanso, bakal at mga damit. Bahaginan ninyo ng mga nasamsam ninyo sa mga kaaway ang inyong mga kapatid. Umuwi na nga ang mga mandirigma ng lipi ni Ruben, ni Gad, at kalahati ng lipi ni Manases. Iniwan nila sa kanaan ang ibang mga Israelita at bumalik sila sa Gilead, sa lupaing naging bahagi nila ayon sa iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Pagdating nila ng Hordan na nasa panig ng kanaan, nagtayo sila ng isang mataas at malaking altar sa tabi ng ilog. Nalaman ito ng ibang mga Israelita at ganito ang kumalat na usap-usapan. Alam ninyo, nagtayo ang mga lipi ni Ruben, ni Gad, at ng kalahati ng lipi ni Manases ng isang altar sa hangganan ng kanaan bago tumawid ng Hordan. Pagkarinig nito'y Nagtipon-tipon sila sa Shilo at humandang digmain ang nasabing mga lipi. Sinugo ng bayang Israel si Finehas na anak ng paring si Eleazar upang kausapin ang mga lipi ni Ruben, ni Gad, at kalahati ng lipi ni Manases. May kasama siyang sampung pinuno ng mga angkang buhat sa bawat lipi ni Israel. Bawat isa sa kanila ay pinuno ng mga angkan sa kanikanilang mga lipi. Pagdating sa Gilead, sinabi nila sa mga lipi ni Reuben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases. Ito ang ipinapasabi sa inyo ng buong sambayanan ni Yahweh. Bakit ninyo ginawa ang ganitong pagtataksil sa Diyos ng Israel? Naghihimagsik kayo laban kay Yahweh sa pagtatayo ninyo ng sariling altar. Siya'y tinalikuran ninyo Nalimutan na ba ninyo ang kasalanan natin sa Peor? Hanggang ngayon ngay nagtitiis pa tayo sa parusang salot na iginawad ni Yahweh sa atin. Hindi pa ba sapat iyon? At ngayon, nangahas pa kayong talikuran siya? Kapag naghimagsik kayo kay Yahweh ngayon, bukas din ay magagalit siya sa buong Israel. Kaya kung ang inyong lupain ay hindi angkop sa pagsamba sa Kanya, tumawid kayo sa gawin namin, sa kinaroroonan ng kanyang tabernakulo. Doon na kayo manirahan. Huwag lamang kayong magtayo ng ibang altar maliban sa altar ni Yahweh na ating Diyos, sapagkat iyan ay paghihimagsik laban sa Kanya at sa amin. Nakalimutan na ba ninyo si Akan na anak ni Zerah? Nang sumuway siya sa utos tungkol sa mga bagay na dapat sunugin, kasama niyang naparusahan ang buong Israel. Hindi lamang siya ang namatay dahil sa kanyang kasalanan. Sumagot ang mga lipi ni Ruben, ni Gad, at kalahati ng lipi ni Manases sa mga pinuno ng mga angkan ng Israel. Si Yahweh ay Diyos ng mga Diyos. Si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang Diyos. Alam niya kung bakit ginawa namin ito at dapat din ninyong malaman kung kami sumuway at kung kami nagtaksil kay Yahweh, huwag na niya kaming hayaang mabuhay sa araw na ito. Kung nagtayo kami ng sariling altar upang suwayin si Yahweh, kung nag-alay kami ng handog na susunugin, o handog na pagkaing butil, o handog na pinagsasaluhan, parusahan nawa kami ni Yahweh. Ginawa namin ito sa takot na baka dumating ang araw na sabihin ng inyong mga anak sa aming mga anak, Ano ang kinalaman ninyo kay Yahweh, ang Diyos ng Israel? Siya na rin ang nagtakda na ang ilog Hordan ay maging hangganang maghihiwalay sa atin. Kayong mga lipi ni Ruben at ni Gad ay walang bahagi kay Yahweh na Diyos ng Israel. Kapag nangyari iyon, ang aming mga anak ay maaaring hadlangan ng inyong mga anak sa pagsamba kay Yahweh. Ang totoo, itinayo namin ang altar na ito, hindi upang pagsunugan o pag-alaya ng mga handog. Itinayo namin ito upang maging bantayog para sa amin, para sa inyo, at para sa ating mga salinlahi, upang maging katibayan na talagang sinasamba natin si Yahweh sa pamamagitan ng mga handog na susunugin, mga alay at handog na pinagsasaluhan. Sa ganoon, hindi masasabi ng inyong mga anak sa aming mga anak, wala kayong pakialam kay Yahweh. At kung sakaling mangyari ito, masasabi ng aming mga anak, Tingnan ninyo, nagtayo ang aming mga ninuno ng isang altar na katulad ng altar ni Yahweh hindi upang pagsunugan o pag-alaya ng mga handog, kundi upang maging saksi para sa amin at para sa inyo. Kailan may hindi namin inisip sumuway kay Yahweh o tumalikod sa Kanya. Hindi kami nagtayo ng iba pang altar na pagsusunugan ng handog o pag-aalayan ng handog na pagkaing butil o handog na pinagsasaluhan bukod sa altar ni Yahweh sa altar na nasa harap ng kanyang tabernakulo. Narinig ni Finehas at ng mga pinuno ng mga angkan ng Israel na kasama niya ang sinabi ng mga lipi ni Naruben, Gad at Manases, at nasiyahan sila. Kaya sinabi sa kanila ni Finehas, ang anak ng paring si Eleazar, Alam na namin ngayon, nakasama natin si Yahweh sa araw na ito hindi kayo nagtaksil kay Yahweh, kaya iniligtas ninyo ang Israel sa parusa ni Yahweh. Iniwan ni Finehas at ng mga pinuno ng mga angkan ang mga lipi ni Ruben at ni Gad sa lupain ng Gilead. Nagbalik na sila sa kanaan at iniulat sa Israel ang buong pangyayari. Natuwa ang mga Israelita at nagpuri sa Diyos. Hindi na nila muling nabanggit ang balak nilang paglusob at pagwasak sa lupain ni Gad at Ruben. Ang altar na iyon ay tinawag na saksi sapagkat sabi ng mga lipi ni Gad at Ruben, saksi ito para sa ating lahat na si Yahweh ay siyang Diyos.